5. Мазни камчини от потока ги стави участката торбичка, що беше с него и с торбичката и прачката врагата излезе против филистеецът. Излезе и филистеецът, от и приближувайки се кон Давида и пред него му беше, одеше оруженосецът. Поглед на филистеецът и откако го видя, Давида, со го изгледа, бидейки беше млад, рус и убав. Филистеецът му рече на Давида, защо си тръгнал против мене с тапи са каменя? Да не съм куче? Давид му отговори. Не, е тук по-долен от куче. Филистеецът го прокъл на Давида са боговите свои и филистеецът му рече на Давида. Приближи се до мене и ки им го дадам телото твое на птиците небески и на зверовите полски. Давид му отговори на филистеецът. Ти одиш против мене с меч, копия и щит. И аз пък Одам против Тебе во името на Господ Саваот, Бог на Израелевата войска, кој тие, која тие навредуваш. Сега ќе те предаде Господ во раката моја и јас ќе те убијам. Ке ја симнам од Тебе главата Твоја и ќе им го дадам Твојот труп и труповите на филистејските войски, на птиците невески и зверовите земни и целата земја ќе дознае има Бог во Израил и сите овие луѓе ќе разберат дека не со меч и копје спасува Господ, зашто тоа е војна на Господа и он ќе ве предаде во раците наши. Кога филистеецот се исправи и почна да пристапува и се приближува кон Давида, Давид брзо се стъча кон местото на борбата против филистеецот и брак и брък Бръкна. Бръкна с ораката в торбата, извади от мален камен и хвърли до, пра... до прачката да го удри филистеец от пчела. що каменът се зави в челото негово и той падна ничком на земята. Така с прачка и камен го победи Давид филистеецът, го удри филистеецът и го уби. А Давид немаше меч в мораците. Тогаш Давид се стръча и откако стапна на филистеецът, взеде, да го извлече меч от него под полицата, го удри и я пресече со него главата негова. Филистееците, кога видоа дека нивниот юнак умре, почнаа да бегаат. Тогаш Давид се стръча и откако стапна на филистеецот, зеде да го извлече меч от него под полицата, го удри и я пресече со, негово, со него главата негова. Филистейците, кога видала дека нивният юнак умре, почна да бегат. А сега да ги видиме. Наша е. победа, не е ли? ми. борбата не е наша, тук е Божия, не е ли така пише? Борбата е Божия. Кога неприятелите, што се Божи се и твои неприятели, да знаеш дека веќе се победени. Аз го тоа кажувам и декларирам. Божите неприятели се веќе победени. Неприятелът не војува против тебе, оти ти си много важен, него ти си на Божјата страна. Одеме на атом. да ги видиме тия пет каменчиња, така да ги речем, со кои што под наводници нели може да се каже дека уствари се победени. Првото е да се гледа со Божите очи, да се гледа со Божја перспектива на джино, од кој што сите други се плашат или те плашат. Како ти гледаш на джино или на джиновите от твојот живот? Ја е, стари, може да е добро да кажам, айде идентификувай го тука кой е джино от твоя живот. Що е тоа що те прави да се стресиш? Леле, аз не можам да одам на църква, оти, три точки. Кого? Аз не можам да растам духовно, бидейки. И аз не можам да си кръстам вода заради Кой е джино от твоя живот? Кой е тај що вика, не, ти си поразен ти не можеш да напредуваш. Идентификувай го Джино и да знаеш дека се оно или сите тие кои шо навики или стари особини или грелови или светско размислување или зависности, нели? Шо и да е тоа што те врзува, се оствари джиновите у твоја живот. У вај случај Давид се бореше со Голијат, ама вика не сакаме тоа да го примениме во нашите животи и да видиме кои се тие джинови. Плашат ли те джиновите тебе? Странно може да биде един джин за луѓето. Шо керецат луѓето, ли? И едноставно пречка, аз не можем, аз не, не бива. Мажо, жената, децата, колегите. И аз ви кажам, има луѓе що не доаѓаат до црква за да не дават десеток, да знаете. Да. Затоа што е джин. От ти е много голямо 10% от 100% Бог ще ми дава, 10% не дава. Ако одеш да го видиш твоя джин, първо твоите близки браката, ки те обвинат за гордост, лукавост, но ти оди! Амен! Кой първо ке се подигне? Твоите близки. Твоите? Да. Исус и аз дойде не да донесам само мир тук и да донесам меч, да се отвоят Майка против керка, сна против секрва. Оние кои што се за Бог и оние против Бог, нели? Да. Меч и твоите близки. За жал, жалната работа е кога тие ще ги нарекуваш браки или сестри, верни, кои ќе бидат против тоа што е Божията воля. А? Кой ќе фанат, да Е, не, не, не толкова да се крещеш, не бързай толкова да причести или не знам што и да е, какво и да е. Ке панат верните право да те сопират. Ко одеш да се бориш с твоя очин, ке трябва да оставиш сталото, за да грешиш проблемите на браката. Ово не беше проблем на Давид. Давид беше пратен от татко му да донесе храна на своите браки. Он е патен. By the way, ще викат на английски, нали? Аз съм тука да донесам ядение. Овие сте войниците, браката, Елиаф и другите, бабачките шифонерите, сите големи. Ама сите кука се тресят там от рововите, не ли така? И кой излезеше голият, на сите им беше страх. И он вика, чекай бе, ало, шо правите ви вие луги? Кой е овай неотразен филистеец, ще има право да навредува войската на живия Бог? Кой е твой проблем? Кой е нещото или некой, що може тебе, Божият човек, со авторитет, овластен, да ти каже ти не можеш, ти не смееш, не те бива, не си достоен, не си вреден. Или ти кажеш и аз можем, у името на Исус, все можем. Ама, ете, ки има джинови и ке те плашат или ке се плашеш от нив, от и другите си те се плашат. Знаеш, и свет така размислува. Не бивало. От много работи бивало. Ако опишем Словото, дека ти е продадено и дека можеш, можеш. Ени така почнуваме пълно <clears throat> пати декларацията, която читаме в Библията. И аз го имам оно, що Божието Слово вика дека го имам. И аз го можам, оно, що сбора Божи пишува дека го можам. И аз сум тай, кой що Библията вика дека сум. И трябва да си го слагаме като идентитет, наместо да размислуваме за себе си стария човек. Абе, аз беше... А Другите викат за мене... Не ли? Доста спиралаги. Той беше стария човек, стария Агна, стария Трайче, стария Сузана, стария Мичо. Да, да, да. Остави го стадото, одеш да решаваш работите, за да помогнеш на твоите. Одеш да решиш един проблем. Кога одеш да се бориш от твоя джинкет, те подсетат. Патен да ти кажеме, да те подсетеме. Он е голем, он е джин, ти си дете, бе, ти си мал. Он е войник още от младостта своя, а ти, що си, овчар, овчарче, ли? Нали? Он е познат, ти кой си, анонимен, ли? Нали? Сите чуле за Голият, ама за Давид, който после натам, ако с шупел, като дека с седълка овчичките на членин биле негови, патен, биле на е татко му и евентуално на браката, по най-мало делче от овците наследство би добил за себе. Ама знаете че е Господ Исус, кой е верен у малото? А, а, а, амин. Ке биде награден со много. Ке чите ми за тоа натаму. И патам да ви праша колко сте верни у малите работи. Како дарите? Победуваме ли ги малите Малите неща? Неща. Малите лисици, малите джинове, за да одиме да ги тепаме голият и неговите браке. те подсетат дека он е голем, он е силен, он е познат, он е войник. Кажи, да, се е тоа вистина, аз съм мал, анонимен, не толкова познат, ама у Господа. Аз съм добро познат. И аз съм силен. У Исус. И аз можем. Кой ке одеш да се бориш со джиновите, затоа викам се на секоја се продолжуј, ке те подсетат, ама ти продолжуј, не се предавай. Браката ке сака да те сопра, ти продолжи, оди. Се бориш со твоја джин, ке треба да оставиш стадото, ти продолжи. Ке те подсетат дека он е голем, ти си мал, ти продължи. Оти ако застанеш, не ми какво вика народната поговорка, ако баба се плашеше от ти не беше просто да се е, нели? Е, па нема. А я и ти сме веќе вклучени, от денот ако се покаял и се речел Господи сија припагам на Тебе, ти си веке у се кал ти или не. Ти си у война мегу Бог и сатаната, Бог и Грело, Бог и погрешния начин на размислување. Затоа што си избрал да бидеш на Божията страна. Кога ќе одеш да се бориш со джиновите, Царо или луѓето од власта ќе се обидат да ти го наметнат своите оружје, своите методи. Ама ти биди си свој, продолжувај. Нели? Права на Давид да му стават шлем, да му стават оклоп, да му дадат меч. И проба... Давид, тешко, не оде, никогаш не е одил од таква војничка опрема. И вика, не ми не не сум навикнат, не можам. И го отхвърли тоа. Со шо отиде Давид и со шо победи? Ракица. Ето на денес деца си играт со ластици, ма не ги и толкова да си играт, в наше време повече си игра пък кръшея джанови. Пракицата, оно се казва, че беше шпранга. Оно, со кое беше вещ, оно, беше неговият дар, талент, способност, знание. Давид отиде против неприятело со оно што Бог му го даде и веќе беше изтрениран. Дали го потребуваш твојот талент, твојот дар, твојата способност да оповедеш твојот джин, за Господ можеш. Ти продолжувай. Остави тоа што другите ки ти викат, абе, вака треба или онака треба. Знаеш, сите войници одат со оружие, одат со шлеми. Ако е? Господ ме праќа, он ме опремува. Кога ќе пристигнеш на бојното поле, непријател е веќе 40 дена на своите позиции, он ги врега војските. И ти што да кажеш? Е, е, е, е јас по прв сега место да ископам од каде ров да пукам. Не, не, продолжуе. Продолжуе. Колку време те маче твојот джин? Продолжуе. Ама ѓаволот тука 6000 години да ревеше на вазин. Ти продолжуе точно Исус веки го победил. Сега да нека викаш не можем, вероятно и така ке си остане, дека не можеш. У най момент кога ќе поверуваш дека ти можеш у Господ, така и ќе стане. Ти биде према верата. Сакаш да бидеш Давид ќе оповеде свој Голият. Мен. Има ли тук такви? Амин. Ще ами, ги заколат главите на джиновите што ги што ве плашат, што не плашат, оние што секојдневно не засрамат, работи на кои што паѓаме, нешто од кое што се срамеме, крупни нешта, джинови, големи, силни, страшни. Ама ти можеш, Господ Исус, се можеш. И јас сакам да ве предизвикам, погледнете ги тия джинови. Време е църквата да се разбуде и да си вземе своята прачка и да рече доста беше, ванга и да потепа джино. Има в Македония един що се вика религия, традиции, адети, ислам, идолопоклонство, магии, абортуси, политики. За всеко има по едно каменче. <laughs> Ага, данга камено да се завие тук, освен чело и Джино да падне доле и да кажем от неговото оружие, ке му отсечеме главата. Какво гледаш на твоя Първото камен, че може да кажеме гледанието, погледа, очите. Какво ти гледаш на Джино, зависи от това какво ти гледаш на Бог и на себе си. Ако за тебе джино е по-голем от твоя Бог, никога ще няма да го победиш. Ама ако се фокусираш на твоя Бог, ти му кажеш, ти си джуджи, бе. И не камено го бутна джино. Тук Духо и силата Божия, що беше зад камено го запечти. И му се зави туку главата. И го уби. Да, Давид беше успоредба на Голият джудже, Ама Голиот е джуджил споредба со семокнио Бог. Точка, правка. Какво сакате кажете? Можеме ли? Можеме. Како ги гледаме на себе си? Она како што Словото Божие, Библијата вик. Со нашиот Бог можем и зидови да прескокнуваме. Вика Словото. Гледай со Божите очи на твојот джин И тогава ќе бидеш победник. Запомните опровото камече. Окото. Какво гледаш? Все да гледаш какво... И аз съм жълтата, и аз ядния. и аз не можам, офлеле, тай Джино е страшен, много е голем. Знаеш ли он колко има победено? Дрогата ли, зависностите ли? Що да кажем все да редам? Ти биде жертвата. Онай момент, кога речеш, да, моя Бог е по-силен, и аз у него можем, он ќе биде поразен. Подсети се на минатите победи. Ако колкото беше правото каменче, или Давид отправил пет каменчини, аз съм така проба да ги наредам само. Подсети се, подсети се. Ти имаш веке тренинг. Минат труд. Имаш нещо, за кое ще Бог дозволил ти да ги поминеш, за да те оспособи да ти издигне на нивото, на кое ще трябва за да видиш баш таков какво ще трябва. Затоа ни е едно изкуство от минатото Некој може си рече, защо бе Господи мора да вие работи от моето детство, от моята младост, от не знам защо да се случат и несреќи, и лоши и добри работи. Сето тоа може да биде сведоштво, оружие, камен што ки се завие у главата на Голият. Затова викам, подсети що прави Давид кога се изправя. Кой тръгне да се боря с оголят. Вика, сети си на твоя поранешен тренинг за битката, за боя. На Давид, но Давид подговори на Сало. Твоя слуга ги чуваше овците на своя татко. Па кога ви дошъл лав или мечка и би фатал овца от сталото, и аз отърчува по него, го удирав и го е изтръгнал в овцата от устата, а ако се кребеше той против и го факел за гривата и го удирав до не Твоят слуга убил лав и мечка. Па и той не е обрезан филистеец ке помине какво е отлив, защо ги предизвика на бой четите на живиот Бог. Давид додаде още Господ, който ме избави от лавовите кранчи и от мечкините шепи, ке ми избави и от раците на овой филистеец. Амин. Имаш ли работи от твоя живот, за кой шо кой ке се соочиш со проблемите со твојот джим, може да се завртиш и да кажеш таму, у тај проблем, у таа болест, у таа криза, у таа неоля. Господ беше верен и беше со мене. И таму, у таа неоля, болест, проклетство, неволја, судски процес, шо и да е, Бог беше со мене. И аз победи лав и мечка. И овай необрезан филистеец има да го победам. Може ли? Амин, може. Ако сакате да ме подсетам Исус е исти от вчера, иска, и за вечност. И за вечност. Ако беше добър, и е добър, ке биде добър. Ако снабдуваше, снабдува и ке снабдува. Ако изцелуваше, изцелува и ке изцелува. Ако кръшеше проклества, ке крши, кръши ги днеска, ке и крши ината му. Защо би се променил? Воскреснуваше мъртви, воскреснува денеска, ке възкреснува и поната му. Защо Исус би се променил по твое прашение, нели? Неговите планови, Божите планови за тебе са да и амин. Планове да ти даде и днина и надеж. Не са планови за лош. Планове да от тебе направи повече от победник. Прашението е колко е ствари. Аз и ти му верувам. Него много често како луѓе ги забораваме. Тука е нашия проблем. Кратко секевание. Кратка мемория. Много бързо ги забравяме добрите работи. Или ако сакате всеки повторно нещо, ще Джонатан го беше спомнал у неделата, увръзка връзка со сведоштвата се трудиме всеко недела да ги имаме. Па макар и да е малецко, нема да го подценуваш. от твоите очи може да изгледа мало, ама пред да се случи това нещо, си се молил и си викал Господи, само вала помине, ли? Нали? Е после, е, е па мало е. Не е мало, не подценувай нищо, шо е от Господ. Биди верен у малото, се Господа ти даде по-големо. Кажи го малото и прослави го малото, низ малото свидоштво, за Господа ти даде по-големо свидоштво. Сакаме ли да имаме повече свидоштво? ами айде да ги разкажем, айде да се охрабруваме Айде да кажеме, лав, мечка, голият. А? удавило. И он ако се пуште по мене, вика, аз ке опанам за гривата и ке отреснем и ке го убијам. Нели така пише? Дека ако ме подгоне, аз ке го убивам, ке го отреснам там, първо не е секал само да му извлече овцата. Пазите го Давид. А после вика, ако се подгоне и мене да ме нападне, пък е опанам за гривата и ки го убијам. Луги, мислам дека некојаш не сме свесни си е Бог ни е дадал, какви се привилегии Бог ни е дадал, колко сме силни у Божите очи, колко сме скъпоцени и дека устојак тоа го подценуваме. Подценуваме. Цел ношо Бог ни е дадал. Не го вреднуваме с правата вредност. Човека Мате 25-21, тога ще го господар му рече, Добро, сакан и верен слуга си, бил верен во малко, ке те поставам над много. Влези во радост на своя господар колко се покажуваш верен от тия малите битки, всекодневните битки, колко прославуваш Бог уно всекодневно, како Давид, колко се сеќаваш на минатите сведоштва, на лаовите, <laughs> на, мечките. Или викаш, е добро да е мечка ще имаш шо сега? ми не е мала работа, мене мечка да ми се появя. Я рефлексно бе тръгнал да бегам. Или лав, или шо и да е. Некопати, неко по-голяма мачка може да ми подгоня. Ама кога ќе сетам, чекай бе, у кој е тоа верувам, е, речем, бегај, размислувај како победник, некој жърж. Дечкото му гледа у очите, у очите на кучето. Айде бе да видиме кой от кога ќе се оплаши. А? Одеме натаму. Декларира победата с от Бог. Значи, първото беше окото, какво гледаме на работа, второто беше секеванието, не ли? за тоа што Бог направил. Третото вика декларирај, би било устата како оружје. Што тоа кажуваме со нашите уста? Декларирај победата со Бог од напред. Па тука е верата, нели? Лесно е колко го положиш испиту да кажеш Фала ти Боже, положи ме. Лесно е колко Авраам от Мари да кажеме е, или визата колко ќе дадат е кога е Сузи стане и да кажем, ех, фала ти Боже. Ама сега да викаме, отнапред ние веруваме срещу Бобките му е Сой, кричиш, ти си изцелена от Него. И се радуваме. Викаме, Господи, по-скоро нашите очи да го видят, но ще верата наше го гледа. А е тук е верата. Пред да го видиш. Да не, да не си с твоите очи, а да го веруваш. Оно е веки констатация дека да има проповедална, не ли? Има ли трет? Верувате ли дека имам проповедално? А има, гледаме, така е, разлика е голема. Значи, шо кажува? Давид, Господ кој ми избави од лавовите канчи и мечкините шепи, ќе ме избаве од раците на овај филистеец. Шо кажува устата на Давид? Уште е, е, Кецаро, царо. Абе, да, огромен е, да, веш војник е, да, познате, ама, знаеш шо? Мојо Бог. Знаеш, ми избавуваше, ки ми избави от неговите ръци. Вера! Верата сборува, не може да се сопре от устата на Давид. Айде да читаме на дума. Що му кажува? Прво беше на царо, Давид кажува, а сега пазите, ке се соочи с оджино очи у очи и му сборе. Ай, така може би по-би било. Да го гледам аз горе очи у очи, джино и да му викам, знаеш, що ти ке видиш мъртов? Разбирате ли? е малце неприятна ситуация да гледаш някой да доле нагоре и да му кажеш ти готов ки видиш. Ти дойдеш против мене со меч, со копие и со щит, а аз одам против тебе во името на Господа на силите, Бог на Израилевите чети, кои ти ги предизвика денес. Денес Господ ке те предаде во мојата рак Ще с им го дадам твоето мъртво тело и тялата на филистейската войска на небесните птици и на земните зверови. Сета земя ке знае дека има Бог во Израел. И от овој соби ке знае дека Господ не дава победа со меч ни со копие, зашто Господ е господар на битката и Той ве предава во нашите раци. Амен. А? Не само ще сборува вера на Царо, сборува вера и на Джино и вика ти си готов бе батка. Да, у физическата реалност ти си големиот, демек ти имаш шанси за победа, ама у духовната со Бог ти си веќе поразен. Готов си, ке те убијам, Бог те предаде. Ја верувам дека ствари тука може би станува збори за слово на знание, слово на вера. Разбирате оново новия го гона. Он му кажува веќе съвършена работа, дека Бог му го открива, може би е имал видение. Готов си, смачкан си, главата ќе те ја пресечам. И аз верувам дека не е лесно баш така, но Давид се е молил за оваа ситуација, нели? Кога се молиме највеќе? Не велите. Кога си тресенце, а то ти даде после храброст, кога видиш и поверуваш, кога чуеш, и поверуваш. Кога го прифанеш за себе, и викаш, Бог сбори и аз го верувам. Ке биде така. Што вика, Ке знае дека Господ не дава победа со меч и со копие, зашто Господ е господар на битката. Господ се бори за нас, велуи. Господ е нај ни предава. Има куп стихове, ако даде Господ некоя ще направим цяла една проповед само за тоа. Битката е Божия, битката е Божия. Какво, Господ се бори за нас? А дека уствари ние потребно е некој само да го сборнеме тоа. Само да го кажем, да го обявим, да го декларираме. А, пекало шо прави на Савали? Иде ден. Кога кажува е, иде ден? Сред ноќ некој, шо 3 саат, 4 саат, у 5 саат. Кой е ущен брак? Е ли? А, така. Кой е темно, не е ли? Да. може ли да му кажете, абе, Петле, ти Йоптаман, штракнал си, не е ли нещо е темно? Кой ти кажа сега во време ти да пееш? Абе, кай гледаш слънце, кай има зора, абе, мрака ти Точила имаш ли? А? А. Јакто ја бутало. Добрашно, добрашно. Јакто. No command. Кия и но кия. Кията е украдена и нема но кия. Готово, отишла. Сега ме сбъркахте, няма. Що сега че Ой, ти тук е на толкова преведувачи има. Петето, значи, спорът беше петето, петало декларира. Нали? Обявува со, со вера, кажете му петъл, какво беше? Кок. Кок. Рустер. Кок. Голем кок. Не е чикен, тук е кок. А, така а, он обявува още пред да дойде светлината. Кога ние трябва да обявяме? ќе биде победата готова или предходно? да се гледа пред това, трябва да се сборува пред това. Дави, то го прави, ти си готов. Ти видиш реклама. Твоите зборови влияят на твоите на То ще окажуваш. Затоа аз ви охрабрувам, почувайки от нас двайцата, се опоменуваме себе си, дека трябва да пазиме на нашите уста, што уствари зборуваме. Не ли? Да, да. Ле, да дай Господ, воля ми си деси. Оно да ми се деси. Не. Не, не. Защото некој излета от устата. И кој си се деси, ле, не може просто ми. Твоите зборове ги кажуват за тебе, за твоите иднина, ги кажуват за неприятел, за неговата иднина, ги кажуват за стварите, за иднината. Айде да внимаваме на зборовите. Римяни 8.37 до 39. Во сето ова победуваме надмокно преку оној кој не засека. Преку кого победуваме надмокно? кој е тај што не засека? Исус. Или ако сакате Бог, таткото што го даде синот, најголемиот знак на любов за тебе и за мене. Ние победуваме преко Бог. нали? Битката е Божия. Това кажаме. Ами, знаете, що значи надмукно, супериорно? Да, да ставим леко от 150 кила с времето да се боксира. Е да. А надмукно значи да тай ти очигледно има сила. Е сега, а пропорциите са обратни. Изпага тай, що е слабио, по димензии, да го поведе надмок на другия. работите у Божието царство са парадоксални, извъртени, тоа защото Бог е на наша страна, т.е. ние сме на Божията страна, ние избраме да бидеме. Какво сакате кажете го? Значи, победуваме надмок на кои не засека, защо уверен съм дека ни смъртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашността, ни еднината, ни силите, ни височината, ни дълбочината, нито кое друго създание ке може да надвоя Божията любов, коя е во Исус Христос, нашиот Господ. Амин. Амин. Нема отвоювание от нашата любов. Ти можеш са от Божията любов към нас. Ти можеш да му свърташ гръб на Бог и да речеш. аз си речал, ама нема ствар що може да те отвоя. Никой нема да ги отме от моите рака. Ама ти можеш толкова да видиш глав и да излезеш от Божията рака, да отпаднеш от верата, айде да не вече. Никой няма да те откине от воя. Ти си повече от победник. Кажи ли Лила, Господи, аз съм възлюбен от Тебе. И аз съм скъпоцен. И аз съм скъпоплатен. платен. И аз съм вреден. И аз съм силен от Тебе. Исус умре за мен. Ми, тогава како ќе сетеш на сите тие работи, нештата, оп, верата расте, нештата се менуват, нели? Што кажуваш после тоа е да, ама. Уствари покажуваш што стварно ти веруваш. Скалата се. Застанеш и викаш, абе, голият е голем, ама. Господ е по-голям. А Господ е по-голям. Амин. Овај проблем, што го имам сега, е голем. Ама, с Божја помош. Ќе биде среден? Долго, што го имаш, е огромен, ама. Обично луѓето ги вртат работите обратно. Абе, знам дека Господ е со мене, ама. Ти знаеш ја какви проблеми ја. Ја верувам дека Бог изцелува, ама. Сега сузето може да си рече, ама защо си му количка, не? Тоа после ама уствари кажува, што стварно ние веруваме. Веруваме на Бог. Кого ставам после тоа ама? Как би требало? Одеме натаму. Значи, очите, секјавањето, устата и сега оружието, јас ке речем, а раката. Земи си го твоето оружие не другото оръжие за борба. Не ли они сака да му наметнат шлемови, оклопи, панцири, мечови, все е живо и он се права, права и вика, не иде бе, голема бройка, я носим 42, во 56. Саул го облече Давид со својата облека. Саул го облече Давид со неговата облека, пазите. И му стави на глава бакарен шлем, му даде оклоп, Давид го опеша меч от него връз облеката и се обиде да оди, бидейки никога ще да го така въоръжувани. И Давид му рече на Саула, не можем да одам слова, не съм навикнат. И го стигна Давид сетото от себе си, па го седе врага стап от свой овчарски стап. Со кой ще си ги трябва овчешките? си одбра пет мазни каменчиня от потокот ги стави в овчарската торбичка. Що беше Давид? Овчарче. Овчарче. И шо беше со него и со торбичката и прачката или пракицата во рака и излезе против филистејецот. Неговото главно оружие со кое шо беше додека пасе овците негови највеш беше пракицата. Денеска, утре и ете неговата вещина. Он не беше факел меч, копие, щитови, шленови оклопи. Али аз да разпрашам. Има в Библията, ке читаме Евреи 4.12, защо Божието Слово е живо делотворно, по-остро от всекой меч. Остър от двете страни на навлега да и на душата, духа, с глава и мозъка, и суди мислите и сърцето. Колко често правиш ти с овай меч? А? Всеки ден. ли го меч? Всеки ден. Како Давид. Или викаме, уф, ама прашина има. А, това е много ситна. Не ми се види, дайте по-голема. словенски. Не е вас за мен. И се некои мани, ваја со меки колици, онаја со тврди колици, ваја со дебели листови, са со пожелтели листови. Словото Божие, кое што е меч, вика истови в Ефесианите. Мечо, вземете го пред се мечо, Словото Божие. Ако давете имаше прачката, ние го имаме Словото Божие. Ама то слово трябва всеки дневно да се чита, да се чита, убива, да се акумулира, да биде тук в сърцето, за да може от препълнетото сърце да сборя устата. Толкова да биде меморирано, глъбнано, за кое ке речеш да летне тук, да се забие то каменче, да му разцепе главата на две и да падне джино от твоя живот. Защото... Човек не живее само от леп, тук живее и от всеки сбор Божи. Господ Исус победи, че той ще цитираше у пустината на Джино, що се викаше стана, дявол. Нали? Пишено е! Дяволе, пишено е! Па! Разцепи му главата. И три каменя му беа доста. Победен. Гледайте около пиштол. Словото Божие. А? е вика ако можеш да пишуваш с опенкалото, полицайци ти да с опен и дава маличе. Сбора ми е колко го потребуваме оружие, колко сме свикнати на нашето оружие. Единствено оружие, що е офанзивно за напад. Сите ние другите са, нели, щит на верата, шлем на праведността. Какво беше? Е, член на спасението, окопа на правдата, пояса на вистината, обувките за да се благоведе, ревностно, Евангелието и така нататък. Ама само с ово може да направиш и да го забиеш и да разсечеш царски рез. А? Да му направим царски рез. Раката, то беше ракът. Затоа, що е оружието прашен. И последно нещо, дека Битката е една, ама и какво не се чита червено-църно? Войната е цял живот. Да. Битката е една, войната е цял живот. Ти отепаш един джин, тежко е да се чита долек и ги чита, пишува за други още четири останати джинови, които са ги победили Давид и неговите помощници. Знаете, додека първият завистник да се ослободе, после сите други по-лесно довагат. Разбирате ли? било од дрога, било од алкохол, било од ваквилники. Додека првиот да се исцеля од некоја болест, после и другите имат вера, тоа што го видели тоа. Додека некој фане да кажува. Додека дали да го убие джино прв, после и другите стануват убийци на джинови. тоа што е присуство на таков по-лесно се е, ода ми јас. Со прачката. Верата много по-лесно расте. Само сакам да ви кажам, можеш да поведеш еден джин да се радуваш на твоята победа. Вероятно ке останат уши некои чинови. Или оп, от некъде ке се появат от стария живот, от мрака, некои не е ден, ама не се плаши. Победи ли ден, голият, мечката, лава, голият ја го измачка, па те ли няма да те поведа? Кажи му, твоята глава ке леташ. Давид я отсече главата, не само ще му разцепи со неговия меч, кръц, и тогайка цяла войска филистейска се разбега. И тогайка века сите бяха храбри юнаци да от роловите, от што се крие, да тръщат да ги гонят другите, да да да да. Ајде, ура, наша победа, не ли? Ке видиш ли победник. Што ги порази своите джинови. Некой ще ќе војува за църквата в молитва, пост, некой ще ќе вика си се с лошата навик макар и да е къснението, макар и да са завистностите, макар и да са болестите, макар и да са проклесната. какви е да са нещата от твоя живот? Джиновите може да бъдат поразени. Растоп, димензиите не играят луга. И аз тук завършам.